Sura 49. Al-Huđurat Sobe Medina 18 ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha, milostivog, samilosnog. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم o vjernici, ne odlučujte se ni za što dok zato ne upitate Allaha i poslanika njegova i bojte se Allaha. Allah zaista sve čuje. i sve zna. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون او vjernici, ne dižite glasove svoje iznad vjerovjesnikova glasa i ne razgovarajte s njim glasno, kao što glasno jedan s drugim razgovarate, da ne bi bila poništena vaša dijela, a da vi i ne primijetite. Inna allazina yagudduna aswatahum inda rasulillahi ulaika allazina imtahana Allahu kulubahum li للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم One koji utišaju glasove svoje pred Allahovim poslanikom, a to su oni čija je srca Allah prekalio u čestitosti, čeka oprost i nagrada velika. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون Većina onih koji te dozivaju ispred soba nije dovoljno pametna. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم A da su se oni strpjeli dok im ti sam iziđeš, bilo bi im bolje. A Allah prašta i samilostan je. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين O vjernici, ako vam nekakav nepošten čovjek donese kakvu vijest, dobro je provjerite da u neznanju nekome zlo ne učinite, pa da se zbog onoga što ste učinili pokajete. واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم كرهتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم ولكن الله حبب حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون إِذْ znajte da je među vama Allahov poslanik. Kada bi vas u mnogo čemu poslušao, doista biste nastradali. Ali Allah je nekima od vas pravo vjerovanje omilio i u srcima vašim ga lijepim prikazao, a nezahvalnost i neposlušnost vam omrazio. Takvi su na pravome putu. Fadlan min Allahi wa ni'mah. Wallahu alimun hakim. Dobrotom i blagodati Allahovom. A Allah sve zna i mudar je. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب Ako se dvije skupine vjernika sukobe, izmirite ih. A ako jedna od njih ipak učini nasilje drugoj, onda se borite protiv one koja je učinila nasilje sve dok se Allahovim propisima ne prikloni. Pa, ako se prikloni, onda ih nepristrasno izmirite i budite pravedni. Allah zaista pravedne voli. Innama muminuna ihvatun fa aslihu bayna akhawaykum واتقوا الله لعلكم ترحمون Vjernici su samo braća, zato pomirite vaša dva brata i bojte se Allaha, da bi vam se milost ukazala. Ja أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا على نساء ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون O vjernici, neka se muškarci jedni drugima ne rugaju. Možda su oni bolji od njih, a ni žene drugim ženama. Možda su one bolje od njih. I ne kudite jedni druge i ne zovite jedni druge ružnim nadimcima. O, kako je ružno da se vjernici spominju podrugljivim nadimcima, a oni koji se ne pokaju, sami sebi čine nepravdu. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم O vjernici, Klonite se mnogih sumnjičenja. Neka sumnjičenja su zaista grijeh. I ne uhodite jedni druge i ne ogovarajte jedni druge. Zar bi nekome od vas bilo drago da jede meso umrloga brata svoga, a vama je to odvratno? Zato se bojite Allaha. Allah zaista prima pokajanje. i samilostan je. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير O ljudi, mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali. Najugledniji kod Allaha je onaj koji ga se najviše boji. Allah u istinu sve zna i nije mu skriveno ništa. قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلد يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم Neki beduini govore, mi vjerujemo. Reci, vi ne vjerujete, ali recite, mi se pokoravamo, jer u srca vaša prava vjera još nije ušla. A ako Allaha i njegova poslanika budete slušali, on vam nimalo neće umanjiti nagradu za dijela vaša. Allah u istinu prašta i samilostan je. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله Ulaika Pravi vjernici su samo oni koji u Allaha i poslanika njegova vjeruju i poslije više ne sumnjaju i bore se na Allahovom putu i mecima svojim i životima svojim. Oni su iskreni. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم Reci, Zar vi da obavještavate Allaha o vjerovanju svome, kad Allah zna sve što je na nebesima i na zemlji? Allah sve zna. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين Oni ti prebacuju što su primili islam. Reci, ne prebacujte mi što ste islam primili. Naprotiv, Allah je vama milost podario time što vas je u pravu vjeru uputio, ako iskreno govorite. Inna Allaha ja'lamu gajba samavati wal ard. Wallahu basirun bima ta'malun. Allah sigurno zna tajne nebesa i zemlje i Allah dobro vidi ono što radite.